ca twibarutse umuti rero uno munsi tubayagira ku iki leta y'u Burundi iraheruka kwemerera imigambwe ibiri gukora ku mugaragaro n'imigambwe ije yiyongera ku yindi yari isanzwe ihari uno munsi rero tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'itunganywa ku mugaragaro mu bijyanye no kwidegembya ibyo twakwita mu gifaransa Innocent bibona imana niwe kudufasha mu buhinga bw'ibyuma muri kino kiganiro karadiridimba ca mbere cy'umwaka wa 2024 reka rero kuri micro muvise ko ari medar niyo nkuru reka mukanye duce tuja mwidonido birashoboka ni kimwe mu bishobora kubituma mu bisanzwe jewe reka dufate ibintu bitatu hari ibihugu bisize amategeko afise ibyo ategekanye muri ibyo harimo yuko hashobora kuba imigambwe hakaba ibitegekanya ko ni umugwi w'ibihugu usanga bifite amategeko ibintu byose byanditswe kandi babyemera uko bimeze mm. mugabo kenshi bikananyirana gukurikizwa mm-hmm. rero ngiye kure umbajije uti none demokarasi irashoboka demokarasi rero bujya si itegeko demokarasi ni umutima oya si amategeko mm-hmm. ni umutima w'abantu ni ukuvuga yuko mbere si no ku isonga ni ku munsi kumuzi oya numuzi burya eh, ndabifata yuko bifise ahantu biva umurongozi urisonga ntaba umurongozi mwiza kubera abaye ku isonga mhm. ni ibintu biva mu buzima bwiwe kuva kibaho ingene yakuze mu muryango wiwe ingene yabayeho mu mashuri n'ibindi byinshi uko yakira abantu ashobora kubatahura mhm. atabwo bagira akumva ati jewe guhiganwa ntacyo bintwaye abandi reka ndabaha uburenganzira ibyo rero nibaza yuko twahava tuja mu migenzo n'imico y'ikirundi ivuga cyane ubuzima bwacu yo buva iyo turi ko turavuga indero mu kirundi ukubaha ukwinengesera eh, ugushobora kugira ikibabagwe gutahura abandi kwipfuza ko abandi bamera nk'uko nawe umeze ibyo ni ibintu byinshi bitegerezwa kuturanga kenshi usanga ataho byanditse dufata gusa ko ari indero runtu tuba turonka mu muryango mugabo biza tahuza neza ko iyo tuzoja hose twiga tutiga dutunga tudatunga ibyo bintu utabironse mu muryango amategeko ntacu avuga mhm. mbe ni kuki eh, mwiyumvire yuko abarundi bo bahurumbira imigambi oya sini baza ko banayihurumbira mhm. eh, basa ahubwo n'abatabitahura badatahura imigambi cyangwa badatahura kuyijyamo oya ntibatahura icyari cy'umugambwe mhm. abantu umugambwe bawufata nk'izina bakawufata yuko ari ikintu birukiramwo eh, kimeze nk'umuntu yo bahagaze n'imodoka akababwira ati ingo muri iyi bisi ibigiye igiye nk'aho mu ntara y'ikanaka agakoka ati nimuze muce muri iyi niho mushikana ingoga abantu kenshi bagifata uko ariko birashoboka siko byari bikwiye kumera mhm. umugambwe byari kuba ibyiyumviro abantu bamenya ubifatiye ko kuri ako karorero ka bisi ho byugenze eh, oya biba bica biba nabi ni ukuvuga yuko bisi zisha zisiganwa zishobora no gutegana imitego imwe ikagwa mu mugazo kandi uwuri karabandanya we ntacyo bimubwira hmm. mu gihe kuba mu gihugu twategereza kukibamo twumva yuko uwukomeretse wese bituraba ari umurundi hmm. hanyuma iyo ari karaje icaja kurondera categereza gusahiriza abantu bose nticategereza gushikana gusa ari nka kwasiteri abantu mirongo ibiri n'umunani atwaye hmm. kumva ati ndabatwaye ingozi barashitse birakwiye ndaronsa amahera umugambwe ucategerezwa kuba ikintu cy'iciza agiye gukora aho hantu gituma n'abatashoboye gufata ijya bisi bose bagira amahirwe iyo rero ugifate kushe ko gusiganwa ugusiganwa k'umugwi kanaka wigamba abandi ko barushije ibi ugashika uba wibagiye yuko mu ntumbero yawo wavuga ati igihugu tushaka kukigira uko mm, ariko mugabo mu migambo urumva amahiganwa yo n'ibisanzwe ko birimwe muri demokarasi mwavuze ko ari imwe mu nkingi za demokarasi yego cyane uguhiganwa rero duca tugaruka hariho ntibahiganisha ingufu ntibahiganisha ingimba hategeza guhiganwa ibyiyumviro byiza ishobora kuba ijambo ryavuye mu mahanga mm. mu bagiriki bariko baragira bati ni ubutegetsi bw'abantu buva ku banyagihugu mugabo jewe iwacu mu kirundi demokrasi ndayifata nk'umuco ikintu cyategerezwa gutuma jewe nubaha abandi nkabubahiriza nkumva ko ntashobora kuba indyarya bahari nkumva yuko ntashobora kwigenera ibintu bitari rwanje mu gihe abandi nabo babikeneye nkumva yuko mu kirundi hari amajambo menshi asigura demokarasi ugusangira ugutahura ivyo bintu byose byategeza kuturanga mm. nivyo bisigura demokarasi Francis Rohero muri 2020 yari umukandida yigenga uno musi namwe mufise umugambwe uri umunyapolitiki ufise n'umugambwe ubu mwaremerewe mukora namwe ku mugaragaro nk'indi migambwe yose irenga mirongo ine hano mu gihugu cyacu hariho icyo nuvuga akarusho ubutandukane diferanse igihe mwabona yuko muri ko murasaba amajwi ku banyagihugu mwigenga n'ubu mubona hari igihushane kinini cyangwa hari gutahura diferanse yoba nini yaciye ituma ati Francis avuga ati ndi mu mugambwe ahubwo n'ibyo byo byiza gusoma oya nta namba jewe kufita umugambo no kutawufita mu bisanzwe byari bimwe kuko gushika no ubu si izina rishasha rije guhindura ivyo nariko ndakora mhm. mugabo kwabaye kuja ku gihe muribuka kwibwirizwa ryo mu 2018 ibwirizwa shingiro rivuga yuko abantu bigenga batagishobora gukorana kandi ho nabo bakana usanga badasangira ugacu usanga rero babanye nabi nico nagira nti nico ntatahura ubwigenge bwanje bwari bufatiyaho ko murundi yumva ko yisanzuye atamurongozi y'umugambwa mu telefone amubwira ngo ako kabare wagiye mu nguri kukora ngwiyiki abantu bakisanzura uno munsi kugira umugambwe nuko nabonye ko ijya migambi ariko ndashikiriza mhm. yari yakunzwe n'abantu hari benshi bavuga bati ijya migambi ijya mu ngiro canke iyo abantu bayikore ko ari benshi byari gufasha cyangwa ni bwigenge uvuga bwo bwaratsinzwe ikada cyangwa bwasubiye inyuma eh, niwabona rero amategeko nashizemo niho uzotahura ko nifuza ku bantu bashaka kwigenga mhm. rero ubu unye nabonye ko mu matora y'amakomine n'amatora eh, yambashinga amateka n'abakenguza amateka ntitwashobora kuyajamwo nk'abigenga abantu benshi bari bashigikiye twararese kuja muri ayo matora mu 2020 kubera tutashobora guca duhindura ibwirizwa ubwo nyene kuri twebwe mm. twabanje rero gufata umwanya amatora arahera ajye amatora twayafashe nk'ikimenyetso cya mbere cyo kwerekana yuko dushobora kubahuka tugashira habona ivyo twiyumvira uno munsi dushaka ko abari mu makomine twari kumwe abari mu ntara zose bashobora kumva yuko unye barekurirwa kugira ayo maliste mu nyifato yabo rero nta kizohinduka nifuza ko baguma arabigenga ni bimwe mu bintu nshobora no gushyira ahabona nkavuga nti sinifuza jewe yuko nzana idarapo rishasha ntacyo rimarira ntacyo rinyungura gushika uno munsi jewe nemera idarapo ry'igihugu cy'u Burundi idarapo ry'umugambwe atari ukucanishamwe n'abandi muri jewe no mu mugambwe no ndimwo sinumva icyo ryo barimaze Hmm. ngo mbone abantu bari ko bararigwanira batabaguranyira ahantu hirya no hino n'ibindi byinshi usanga abantu aribyo bashingiye ko gusumba ejo aho bukera bafite imyaka mirongo itatu n'itanu mhm. babone yuko ibyo navuga bigende kandi bashaka kubishitsako rero n'icyo ndiko ndaharanira sinibaza yuko ibyo tugize ubunyene nyene bica bigira icyo bihindura ku biriko biraba nibaza ko tuzobigarukako no muri iyo misiza mugabo ndashaka kurema umugwi mushasha w'abanyapolitike biyumvira mm. batahura kwingorane turiko turaba mu munsi aho mwashikiye uveritire politiki murabona ko ishoboka murakora atankomanza oya eh, siko ndabitahura eh, mu bihugu byose ntushobora gushyiraho iciza ngo ni uko ikibi birabana utegerezwa kurima ntushobora kumbura ni ushobora kubona ko ari nuko ndabyisuko oh, urantunga ku majambo mhm. ntushobora gukoresha uko bimeze navuze biva ku mutima w'abantu mhm. jewe rero icyo ndiko ndakora sindagikora kuko abandi ari uko bakinyemereye cyane mhm. numva yuko umugwi w'abantu ndema nabantu baca bugufi bakagira bati naho bidakunda naho bigoye turaca bugufi tugashika kuco dushaka dushaka rero guca bugufi kugenda muri ubwo nyine uko bimeze ejo tuzosaba gukora igihe abanyapolitike bacu baba bafise umutima wagutse bakumva ko badaharanira gusa icyo baronka bakagira bati iciyumviro mfise ndumva ko n'uriya gifise byo borohera guhuza mugabe igihe umwe wese agira ati icyo nifuza nicyo nshaka gushikako urumva kumvirizanya birabura no gutahura icyo abandi bashaka kandi bavuga yuko ntibajya mu mugambwe kugira babura barabe oya mhm. igihe rero je ndiko ndavuga ibi vyiyumviro ndibaza neza ku myaka nka 10 nshobora gutuma muri iki gihugu imigambi ihagaze kuri kahise kuvuga ngo nakoze iki nakoze iki ishobora gufudika hakaza imigambi igira iti igihugu twose muri kazoza nibaza ko ari iryo shuri je ndiko ndi ndiyumvira mhm. ko mufata kuri akorero ko hanze naho muti nico gituma nagira nti uravye hanze mu bihugu bimwe bimwe dusa nk'abayibifata kwa karorero niyo twakwiye bavuga demokrasi n'ibindi aya mategeko menshi usanga ariyo twayavomye biba binezereye ko amatora yaho aba yisanzuye uwushinzwe akabisa ubundi kandi ukumva yuko baja kuganira ivyiyumviro bakavuga bati igihugu tuzokigira uko tuzokigira ukunye abantu bakabaha umwanya wo kubitahura gusumba gusa kubajana ahantu umenga uri kubabwira ngo baririmba indirimbo zo gutuka abandi zo gukekeza abandi bemeza ko bafise ingufu ko bazogumaho gushika igihe kinaka ngira ngo Kristo agarutse n'ibindi nivyo ntaba ntahura abantu bama bafise ibibagoye mukanya naringize nti e, turi mu gihugu kirimo ingorane nyinshi cyane umunyapolitike nibaza wo mu rwego afise icyo ariko arakora mu gihugu yategeza kwicara agira ati iyi ngorane yoterwa umuti gutya iyi ngorane yoterwa umuti gutya ugasanga rero nivyo baganira uno munsi bamwe baratuka bahari babagiriza ko atavyo bashoboye ugasanga gutukana no kwagirizanya nivyo byonyine bifise mhm. eh, ikibanza ugasanga kuvuga ibyo shobora gukogwa ibyo ntivyigera bivugwa umwe wese rero agashaka kuhaja uko bukeye uko bwije kandi ikibabaje tumaze imyaka mirongo itandatu n'abahagiye benshi wasanga ari bya bindi bigarutse mm. reka kumbure tugaruke ku barundi nabo harabavuga ati ujya umurundi na ne eh, bamwe ati yihora yihoreye canke abandi bati umurundi aguhinduriye ngira ngo nta canke ngo hashize nta ukurayo ariko uno munsi mubona ku mwanya aho tugeze abarundi bashobora kuba bumva ibyiyumviro canke programme gusumbya ibyo bariko barabona nubwo bavuga ngo ntibagwica ruhutse yego nibaza ko mu bihugu byose no mu burundi abantu bakurikira indongozi baronse umurongozi w'amahane abantu baba amahane baronse umurongozi aciye bugufi abantu baca bugufi nta gihugu na kimwe gishobora kuvuga ngo twararenze ingorane cyangwa ngo twaragiye mu bintu byiza eh, naho muba bameze neza hapfuye kuza umurongozi w'igito bose usanga bariko barakumbagara nibaza rero yuko eh, ntibikenewe cyane kuvuga ngo abarundi ngo barize uko eh, twicaye muri kahise ukibaza ingene mu mirongo itandatu na rimwe abantu bubahutse kuja gutora umugambwe y'iprona wibaza ko bari baciye ubwenge kurusha uno munsi mugabo bari bazi ingorane zabo muri uwo mwanya barafashe akaryo barumviriza uwo yoshobora kubarongora neza duhereye inyuma kumbure kuri referandumu y'abatwara uburundi ni ukuvuga igihe bababwira bati nimutore hagati eh, yo kurongorwa kumbure n'ubwongereza canke ububirigi bivuga yuko iryo bari itora naryo ritagenze neza ugira nuko umurundi atuba yarashizemo umutwe canke nuko atambono yakazoza iba iri mu bantu igihe ubifatiye ku babiri gica ari mu gihugu cy'u Burundi eh, ni ukuvuga ko bivana ku bantu bari imbere nimba dufise icyo no kwita abarongoza abarongozi abalideri mu gihugu baba babitahuye bakumva inyungu zitandukanye bakavuga bati igihugu cacu cyoronka inyungu zimeze uku ni nko kwikukira n'ubundi igihe uwo murongozi ari imbere agiye agasigurira abanyagihugu biwe ati twasanze ibi bintu bidufitiye akamaro tubasabye abanyagihugu kubitora abanyagihugu bico igihugu bamwumvira bakaba bamukunda bakabazi yuko ari umurongozi mwiza kuri bo barakora ivyo yababwiye rero ivyo si ibintu bisaba amashuri menshi no kuvuga yuko ikiba gikenewe ni bwa bwisanzure mba mvuga mm -hmm. iyaba barongozi bacu bategerezwa ba, ba kugira bati reka dufite umutima dufite n'ubwenge twihe n'ikiringo n'umwanya wo kuganyiriza abanyagihugu abanyagihugu bo batahura izo nyungu zabo bakazitahura hama bagatora bisunze ibyo mugabe iyo mu gihugu hari ugusumiranya ingufu n'igitsure umwe wese akavuga ati utagize ibyo nshaka ndakwereka urumva ntitumenya uko abantu batoye ibyo bipfuza abatsinze baca baja hejuru bakakoma amashi bakavuza eh, inzamba n'ibindi berekana yuko bashitse ku byo bashaka mugabo tutazi ko gihugu yabigize mu bwisanzure icyo rero nicyo kiba kibabaje nayo Burundi nibaza ko nayo ubundi nibaza ko abarundi baciye ubwenge barazi icyo bipfuza none munsi benshi aho bari bakizi mugabo rero ibishobora kubatera intambamyi ni bamwe bari imbere abo barongozi badashoboye guca bugufi bagira bati reka twigishe reka tuvugire habona tubabwire abantu tubatahuze umuntu rero wese afise umutima yumviriza ntarinda kuba yaragiye kwishura kugira ngo ineza yiwe ayitahure mm. uh, burya n'imigambwe igiye munani dufate abanyagihugu ntibajuragire ike rwose hakona imigambwe canke bwa bupapuro abantu batora bw'ukarata bwinshi burenga mirongo nuko bobona ibintu dufate babira ati ni ni bure cyangwa ni burati ni aha ni hariya a ah, ntibura ko byo rukorohereza abarundi cyangwa ntibubona ko bazocika intege usange bari ko si ikibazo cyo korosha medali dufata akarorero nk'ubu haguruka abantu babiri b'impambazi mhm. umwe avuga ati nje tugwane undi nje tugwane akaba aribo bafise bafise ububasha bwo gushikira abantu bari bo babiri ugasanga bafise abantu benshi babakurikiye ubucuvuga uti nka jewe mu gihe nubanje nciye bugufi nje kuvuga ineza byiza noyireka kuyivuga kugiye kubera bajya ari bo babiri bagaragara abari bo babandanye bagwana umukorana eh, nico nashaka gutahuza uno munsi nibaza ko tugiye kwiga tukavuga tuti mbega abo babiri bosigara uno munsi mu gihugu mhm. ni bamwe badutahuza yuko ngo kubera babaye ku rugamba kubera bagize ibi n'ibi nibo babiri bonyine bakomeye dutegereza kubwira ngo reka tubabise abari bonyine babandanye bagwana babandanye bavuga ibyo bashaka twebwe twese tunume ni ryari inani zikenegwa. igihe jewe ndiko ndasigura nti igihugu cacu ndacifuza gutya mu myaka 30 iza mu myaka 40 mhm. numva yuko ari ciyumviro ntahara sikubera wowe ufise inkoho n'ibindi byose uza kumbuza kugishikiriza naho byoshika nkanuma mba nzi neza ko ibyo uri kuragira ataho bizodushikana icyo nkora ndasiba kuja gutora kuko ivyo uri kuragira ntibishobora kumpereza akazoza ntibishobora kumpa akazoza hmm. ni ukuvuga yuko wabunyatse n'uwumbwira ati utegereza kugira ibyo nshaka ukabikora uko nshaka ico gihe rero ntibiba ari vyiza ni ryari inani zikenerwa zikabyoha iyo hari ubwo bwisanzure je nkumva kuno munsi iyo migambo uri kuravuga ya bleu ivuga ivyiyumviro vyiza bitera bitujana heza nkumva iyo migambwe ya Blanc iri kiravuga ibintu byiza bitera bitujana heza ico gihe ibi mvuga ndavyumva yuko aho biri muri ivyo bavuga mm. nk'akarorero programme nashize habona mu 2020 igihe numva yuko abariko barahangana bose mm-hmm. meda ntubifate ko mvuga bariho ndiko ndaguha uburorero n'ubundi n'uburorero urazi ko atavuga atari ngaha bisigura ari na bibi kuvuga mm. abandi kuko mu byo nashize imbere nereka yuko imishaha y'agaciro ivuga ivyiyumviro ntivuga abantu abantu mm. barahera ntushaka kuja ngaha tuvuga abantu abantu barahera mugabe ivyiyumviro vy'agaciro byo byo bigasigara niho rero mfatira ko nti eh, ico ako gaciro no ko uguhangana kugabanuka mhm. ukwagirizanya kukagabanuka kuko mu kirundi bagira bati yibize nabi uyimifu bayimifu kubwanje niko ntahura politike sinumva rero aho twoja guhangana n'umuntu jewe ivyo mvuga bidasa n'ivyo avuga ntitwigera duhura mm. ntabwo bamufise yuko jo nahigiye ejo umunyagihugu ashobora kwikuramwo gukurikira ibijanye n'imigambo ahubwo agiye kubikurikirana gusumba kuko nka jewe mvuze ko ngomba kukigira ishuri mhm. kare nduwigenga sinari mfise cyane ububasha bwo gushobora kuvuga ivyo niyumvira wamengo imisi yose politike muri iki gihugu ni ibintu biza ari uko amatora abaye Mm. Nikiba kibabaje narabonye ko no mu gihe cy'amatora muribuka ko hari ibiganiro nshaka gushikiriza cyangwa nkosohora ibitabo bakambuza ngo noba ndiko ndiyamamaza umengo gushikiriza ivyumviro no kwiyamamaza mm. sivyo gushikiriza ivyumviro mu gihugu ni gikorwa ca buri mwanya mm. ubundi migambwe si yo mu matora canke yegeje imigambwe namashuri yo kwigisha abantu kwiyumvira mm. amatora ni kindi kibazo kandi nta bitegereza kuvuga yuko umugambwe utegereza kuja amatora ndashaka kuba umugambwe nigisha ivyumviro ico bita mu gifaransa influenceur nk'influence abantu kwiyumvira mugasi nitoze mugamo nshaka kubereka iyo bazoja nico bazotora rero biba bitandukanye habari ico bugamije birashoboka hmm. kuko twese abantu kuba tuvutse tuba dufise ico tugamije mu gihugu hmm. niko bimeze kutagnagamiza ikintu uba wapfuye hmm. turafise ico tugamije ico baciza nuko ico kintu kigirira akamara abantu ico ugamije muri ubwo muri ibyo rero muri iyo ntumbero rero nihongira nti abantu bose uko baba bari bariko baravyumva ntaco bagitangaje mu gihe umwe n'uwundi batumvikanye jewe menya nti uyavuga byiza cyangwa ujya ntavuga nkumva ko mfite uburenganzira bwo kubyumviriza no kubifata rero nibaza nti ibyiyumviro je ndiko ndashikiriza mhm. nzoronka uburyo bwo kubivuga misi yose mbyuka njyamu no munsi mpiriwe mpishije kuko abarundi benshi barakoresha no mu gihushanye cyabyo mm-hmm. kuko uno munsi ushaka konona nawe nafise ububasha bunininya cyane bwo konona kuko yumvwa na benshi mm. agatahugwa na benshi ariko kandi namwe mwemerewe kumbure mu mwaka uza himirije amatora oya ni byashitse byapfuye gushika mu bisanzwe igihe amatora ahurize byarahuriranye ubundi tuba twemerewe imbere nuvuga yuko eh, kuva amatora agiheza twaragize amanama n'abagenzi hama turafata ingingo y'icyo tugiye gukora hama turiko turagikora gihura n'intambamyi myinshi kuko usanga ibintu barondera ubunya ari byinshi cyane kandi bigoye kurondera hanyuma eh, turatanga dosiye yagiye kwemererwa umwanya uri kuragenda hmm. mugabo ubundi sinibaza ko dushinze umugambi kubera amatora tuwushinze kugira ngo twigishe abarundi umuvukano mwiza kuba no gutahura nkaba nifuza ko mu myaka iri kiraza hmm. nabona abarundi benshi batagihurumbira imigambwe ahubwo bahurumbira ivyiyumviro ivuga hmm. bakavuga tujya mugambwe dukunda ivyiyumviro vyaho ntidukunda impuzu zaho mm. mu kanya turugurura imirongo nako n'ubu barashobora kwakura kuko turinje mu gice cya kabiri cya kino kiganiro aho turi tugaruka nk'uko mwabyumvise mu bijyanye no kwidegembya ibyo twise uverture politike uno munsi aho bimeze umutumire turi kumwe ni francis eh, rohero telefone murazimenyereye murashobora kutwakura ko mbere mushatse mukoreshe na watsapu call kuri itandatu na rimwe canke irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu muraho ikaze mwese ariko gatonya francis uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane ku isi yose hoba himirijwe amatora mu bihugu byose bitandukanye dutanije imigabane yose arenga amajana atanu na Afrika irimwo ngira murabizi hariho amatora ya vuba vuba za senegare mu kwa kabiri hehehehe na hehe ah, ariko twebwe amatora bashinga amateka murazi ko muri bibiri na mirongo ibiri na gatanu urabya aya matora yose hari icyizere mufise yuko isi igiye guhinduka gato mu bisanzwe amatora nticyategerezwa kuba ikibazo Nuko iwacu umenga amatora n'urubanza ubwo si iwacu gusa n'ahandi henshi usanga ndavuga yego cyane cyane muri afurika urumva hmm. umengo ni icitwazo cyo kurwana cyo guharanira ububasha gusumba uburenganzira bwo kugirira neza abantu mhm. rero nicyo gituma ngo birateye ubwoba ku bantu ahandi henshi amatora hari n'igihe atabuza abantu kuja ku kazi amatora usanga amatora abaye atari atanikonje hari abantu bakumva yuko ari ikintu gitunganywa nka kujya twese tuja ku kazi tukarangura imirimo gaho ni hake kuko ahenshi nivyo ndiko nasigura twategerezwa kuja muri ivyo nyene mm. igihe amatora umengo aho bubasha abatabukwiye bwo ku kuronka inguvu ku bandi gica kiba igikorwa uh, ca gisirikare mugabe igihe amatora yari kuza aduha ububasha bw'uko abantu batahura ibintu baza kubidusangiza ntiyari kubindura bwa kenshi bivana n'impinduka kuko murazi ko uno mwaka nyene eh, no muri kijya biteye ni européenne mu badepite none hazoba amatora biboneka yuko impande zibiri usanga bose hari hako bashira ko bati none ubu bigiye guhinduka gute ibi nibi bigiye kuja mu ngiro bivanye ko muri nabo bahiganwa na, na politike ziriko hamwe sindavyita ubwoba n'umwitwarariko mm -hmm. ni ukuvuga yuko hariho ibihugu politike imaze gutera imbere uzi neza ko umuntu atowe ikintu warushingiye ko gihinduka kuko bobo bafatira ku vyiyumviro mm -hmm. mugabo kenshi wacu sivyo bihinduka hahinduka ububasha bw'abantu baja gucakira ivy'igihugu bakabigira gwabo abandi bari batunze bakumva ko babitakaje ivyo rero nivyo bituma kenshi haba intambara hakaba injyane mugabo ahari abantu bumva yuko ivyo bashingiye ko bishobora guhinduka bisanzwe bijanye mu buzima ivyo bidahindura bikaba bidahindura ubuzima bwabo abari ko barakora bakabananya bakora kuko igihugu cateye imbere abantu bafise akazi bitava ku migambwe abantu ivyo bafise bidahindukira kubera ivyo aho ntibabipfa baramenya amatora abaye neza arakurikizwa ugiyeho bakamwubahiriza bakabandanya uko bahora igihe rero iwacu ab'ububasha bishobora kubatuma bakoroka bizana intambara nico kiba kibabaje rero simfata hamwe ico no kwita ubwoba n'umwitwarariko mhm. mu mm -hmm. bisanzwe umuntu wese yateza kugira umwitwarariko kugira ico yiyumvira kigiraho gishika mm, ico nta kibazo cari gutera mm. yego twateza kugira umwitwarariko umuntu avuga ati je nifuza ko igihugu canje gishira imbere ivy'indero canke gishira imbere ivy'ubuvuzi canke gishira imbere ivy'ubudandaji ivyo ni ibintu bisanzwe dushobora guharira tugashigikirana abantu bakavuga bati nakani yarongora igihugu turazi ko ibintu bizoca bija ku murongo canke ibinye n'ibinye abandi bavuga ati reka tubishire hamwe ivyo vyimviro birasangiye ivyo ntibishobora kudutuma tugira ubwoba mm. mugabe yuzi yuko kanaka amaze kugira ubutunzi bungana gutya na gutya uzi yuko atsinzwe ashobora gutuma haba intambara n'ibindi byinshi abantu bagira ubwoba bati mbege tuzoja mm. nipfuriza rero isi ko ivyiyumviro biduga abantu bakiyumvira ibiza kuzana ineza y'ubuzima bwabo maze ahari ingorane y'abitwa ko bahambaye batakaza ububasha bagerageze guhoyahoya habe kumvikana mhm. ntibahezanyeyo reka twakire uri ku murongo haro ndabaramukije amahoro y'imana kuri radiyo y'isanganiro n'amahoro mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye n'aho muherereye hama muhagarare neza telefone ntitubumva neza murakoze cyane hanyuma mfatireho ndanabipfurize umwaka mushasha w'ibihumbi kuri twese kuri twese david yego nizeye ko mwawutanguye neza kandi ubandanya neza ni ukuri n'amarembo yego cyane byiza cyane ndashimye rero intumbero mwahaye ikiganiro murakoze kandi ndashimye n'umutumire mwatuzanye uno munsi mhm. n'ibikorwa ariko arakora kugira ngo demokarasi ibandanye isonga imbere itera imbere mhm. naba ndabivuga yuko demokarasi ari nk'umwana umwana uramwibaruka ukamu ukamukurikirana ukamukurikirana agakora agakora amaka ukazomusohora yabaye umugabo yego njyewe rero nagomba mbere ku kantu gatoya koroshe mhm. mu kwerekana yuko tugeze ku ntambwe ishimishije mu gihugu wacu mu bijyanye na demokarasi mhm. ni ukuri kubona amategeko ibikenerwa byose yashoboye ashoboye kubironka akabishikana mu babijejwe mm. agahabwa uno munsi tukaba turiko turaganira tuvuga yuko yawe uburenganzira mm-hmm. bwo gukora nk'umugambwe mm. iyo ni demokarasi kandi igeze ku rwego rushimishije mm-hmm. sinkunda cyane cyane kwigereranya n'abandi ariko kubwira urabe aho ugeze mm. uraraba no mu babanyi ingene bihagaze kugira nawe umenye aho aho uhagaze ubwo rero nkaca mfatira kuri icyo kugira ngo mvuge nti ni ukuri turi ku murindi mwiza mm. ko biraza aho tutarashika uno munsi ni abanyene ba francis rohero baje kugira ngo bafashe muri iki gikorwa tugume dutera tuja imbere twigishanya yavuze cyane ibintu bijyanye no kwigishanya ibintu bijyanye no um, gushiraho ibuye ku yandi yari ahasanzwe mm. kugira iyo nzu yacu yitwa demokarasi tubandanye tuyubaka neza jewe rero kuri icyo mbanje gushimba mm-hmm. hanyuma ndamugarutse ko uh, yibagiye canke kamuciye mu ntiyatubwiye umugambi w'ingene witwa ntiyatubwiye icivugo c'umugambi kubera kenshi na kenshi ko tubimenyereye umugambi wose uba ufise izina ufise n'icivugo cawo ivyo eh. nomusaba yuko yoza kubita kwigisha kugira ngo oh, tunabimenye mhm. hanyuma mbandanije aho nyene hariho akabazo nari nagize nk'umumva mhm. izina narimenye ndamenya yuko yigeze kwitoza nk'uwigenga mu myaka iheze mhm. hanyuma akabazo nari nagize k'amatsiko canke k'amakenga nari kumubaza nti mbega mu mugambi gukorera mu mugambwe no gukora nk'uwigenga akabijya karimwo n'akahe inyungu irimwo ni ubutandukane n’ubuwe n'ubuhe mm. yabigarutseko gatoya aravuga ati atari mu mugambwe hari ivyo bamubuza gukora kubera vyaca biboneka yuko umenga kariyamamaza mhm. ariko hakaba hari ikindi yokongera ko naho nyene ndasaba yuko yotubwira yuko hariho inyungu canke akarusho ko gukorera mu mugambwe gusumbya mu wigenga mm. hanyuma akandi kabazo rero mhm. turiko turagenda twegera amatora nk'uko mwabigarutse ko hmm. mbega arabona yuko igihe gisigaye ari umwanya ukwiye kugira ngo abarundi bamumenye bamenye imigabo n'imigambi yiwe kugira ngo agire icyizere yuko mu matora azokurikira azogira ico aronka gifadika mhm. ni ukuvuga abe yoja nko muri yoronka abashinga amateka mbega bibe byoshoboka be no kuri ntebe yambaye mu gihugu mm. akanyuma kandi ngoma ikiberezako mm-hmm. eh, ni ukuvuga muri ibyo bihugu byacu cyane cyane mu burundi nta banga ririmwo mm. bifise akahe karusho ku murundi bifite akarusho ku murundi mhm. umurundi uno munsi akeneye ibintu byinshi byamufasha mu buzima tuba two turavuga nk'ibintu byankeregwa amabarabara amazi meza ya rushengo kuko bayita n'ibindi n'ibindi n'ibindi kwiteza mm. imbere muri rusange iyo migambwe ubwo iyo nabi ni si igikoresho cyo kudusamaza ugasanga na rya terambere ryacu twifuza ntiza mu mwanya wihuse Mhm. wewe n'umugambi we mushasha boba bafise akahe kabijya kugira ngo abarundi tubaraba tubumviriza ntitubacishyemo ijisho tuvuga tuti uyu n'uwundi aje kwiyongera kuri ya yindi myinshi tuba dusanganiwe mm. ataca azotumarira ndabifurize rero uwimana mwiza murakoze cyane david ndabashimira kuri kano kanya mu mpayi murakoze murakoze arakenuye david iyotawa mu gihugu cya canada yatanguye abakeza aranabifuriza umwaka mushasha acara naranagishimye ibindi uzombaza nzokubwira aho mpagaze atabwoba mhm. yabajije izina yego twebwe twise e, kubera amategeko atari makari mu gifaransa arabizi n'ibindi mugabo e, twise izina ryitwa fraternité de patriote neza fpi fpi neza Eh, kubera iryo jambo ry'ineza nagumye ndarikoresha cyane rwose nkiri muri muvuma orange n'ubigumaho nka kuhande pense eh, urugwizo rwo kwamaho niyumvira ntifuza kuzohagarika ibyo bizokwamuko hanyuma rero nkabyitira cyane umuvukano no mu bindi nigeze kwandika nerekana ko umuvukano mu Burundi wagiye uratosekara nifuza ko umuvukano bandanya ku buryo politiki itatubuza kumva ko turi abanyagihugu bafise ico bahuriye ko kandi gikomeye gusumba ubuzima bwabo izina rero ryariyo aca avuga ati civugo twebwe no mu matora aherutse nk'uwigenga nagumye nkoresha ijambo ryitwa ko iteka ryanje ari iteka ry'abandi iteka ryawe jewe nta teka nogira ntashobora guha agaciro iteka ry'abandi mu kirundi turazi cyo iteka agateka no kuvuga uko kwiyubahiriza uko kumva ko umuntu akwiye kubahwa kubahirizwa akaronka ibyo ntateka jiwe noronka abandi batarifise igihe ntahura ko bimeze uko ni ukuvuga ngo ngwaniye agateka k'abandi nakanje nzokaronka aho nyene nico civugo cacu dufise hanyuma tubandanya dushira imbere icamwa c'umucungwe eh, nk'ikimenyetso kiduhuza cyo kwerekana ko ingene dushobora gusangiza abantu ibyo twiyumvira Eh, bijyanye n'uko ibara ry'umucungwe kuri twebwe ryitwa ibara ryemeza eh, iyezabwenge buntu ko abantu bari mu nayo ubundi dushaka kuguma turi umugwi w'abantu biyumvira bafise burya bwigenge kuko twebwe kwigenga ntitwagihushanya n'umugambwe kwigenga eh, twagishira hejuru mu buryo bw'uko mu gifaransa no kwita la karite rumva ni nico nipfuriza abantu kuba abantu bigenga kuba abantu bumva yuko atawu citazwa n'udatawu sinzi ingene nubivuga ubwigenge naho ndabubona sindabufata yuko kwigenga ari kutagira umugambwe oya nagaciro mpa umuntu ariko aragira politike ngira nti vuga wigenga wumva yuko ivyo uri kuravuga ubirekuriwe atawo bikubuza kandi utabigira kugira unezereza abandi nico ahanini mvuga hanyuma avuga ati umwanya ati twaba dufise umwanya ukwiye eh, garuka kuri kimwe umenga abantu mu gushinga umugambwe bawushinga bagamije itora rikurikira Mm. oya siko jewe ndabyumva jewe umugambwe mu mutima wiwanje ngitangura kwiyumvira mu myaka y'ibihumbi bibiri na gatandatu mbandanya navuga ibyiyumviro kugira ngo mpereze abakiri bato b'abarundi akajya ko gutahura ibintu byo byiza ingene igihugu cacu twogicapura kikaba cyiza ku buryo ejo naho ntopfashitse ku butegetsi numva ko hari abantu benshi bagira bati bijya francis yavuze yaradufashije reka natwe tubikore bujya kwiyumvira bitwara umwanya munini kandi biragoye birasazisha rero hari umuntu agira ati ko bamaze kumpa icyiyumviro reka agenda agikoreshe ndakibandanya je rero umugambwe ndagufata nk'ishuri rije kugira ngo mfashe kwiyumvira kugira ngo iyo demokarasi turiko turavuga itere imbere sindagifashe nk'igikoresho kiza ku mu butegetsi oya nzoje mu matora nk'abandi bishitse bigakunda tukaba abarundi tukaba twabashimishije bakadutora bizoba ari vyiza mugabo bitabaye igikorwa cyacu nyamukuru ni ukwigisha ni ukubandanya duhereza umutima dufise w'iki gihugu ingene chomera kuwuhana abandi eh, nigeze no kubisigura gato ngira nti ivyumviro bija gifata nayo n'ikicanyuma baza ati mbega jewe umugambi wanje uri uri muri myinshi mu bisanzwe mu Burundi sinibaza ko dufite imigambwe myinshi Uravye igihugu ni gito imigambwe 36 wewe yego sinafashe 36 naho bamajana 5 mu Burundi mu bisanzwe nta migambwe dufise dufise imigwi igwanyira ubutegetsi hmm. nta migambwe dufise mu mategeko n'imigambwe ariko ku bwanyu umuti urakoze mm. uragenda ndaguha akarorero uragenda hajya bashinga amasosiyete muri yapi mhm. kuva mu myaka itanu iheze hamaze gushinga amasosiyete arenga ibihumbi n'ibihumbi ayibona ariko arakora n'ayaha amategeko ari igihugu cy'u Burundi kirashobora kugira amazina y'imigambwe mugabo kugira ngo je ntahure umugambwe icyo Nuko mbona yuko ngiye mu buzima bw'abantu mbona yuko bari barabaho bijanye n'ivyo vyiyumviro abantu bariko baravuga sinibaza rero ko turagira mu gwego novuga nti mu Burundi turafise imigambi mugabo turafise imigwi myinshi cyane iharanira ubutegetsi mm. abantu benshi mu Burundi mu mategeko imigambwe irahari yego cyane ariko ku bwanyu nta mugambwe n'umuhari mu bisanzwe amategeko avuga ko hari imigambwe mirongo itatu n'itandatu mm. ubu ni ukuvuga yuko bagiye gusoma nibyo babona Mhm. imigambo yitwa amazina n'aya n'aya n'aya mhm. mugabe igihe twavuga tuti abarundi nibaje habona badusigurire batubwire ati tubwire imigambi muzi n'imigambi yayo n'ibyo ishaka gushikana ku Burundi nibaza ko ata n'umwe ushobora kubidusigurira iyateni mu bugiriki sangwa ikaze n'umwaka mwiza kingsley mwaramutse neza ego twese turaramukije n'umutumire eh, umwubahwa rohero francis urakoze ko iryo teka ego mhm, duga ku ijambo rero tudatebye gato twagerageje kumukurikira eh, nimba nihenze mu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yari yaritoje nk'uwigenga hmm. eh, twari dufite akabazo twashaka kumubaza mu burundi dufite hafi imigambi ishaka kuri mirongo itatu n'itandatu hmm. yoba yarabudzemo umukambwe nk'umwe ufite ibyiyumviro yoshima ahushe n'ubundi mugabo kubera ushinzwe ubundi mugambwe ni ukuvuga yuko iyi imigambi yose ihari ibyiyumviro mutashoboye guhurizako Mhm. yoba yarabuze umugambwe umwe akavuga ati uyu uwo ibyiyumviro mfise reka nanjye ndabuze ndabe ko twafatanya urugendo mm, ko ni akabazo ka mbere ego akabazo kandi twagomba tumubaze yoba afise imigambi yihe ku byerekeye igihugu na cyane cyane twegereje gusubira mu matora abanyagihugu bashobore kwigishwa batahure icyo ari cyo umugambwe kuko benshi bazi nk'uko ngerageje kumwongeraho gato azi yuko ari ikintu agiye agiyemo kugira ngo ashobore kuronka inyungu atanyungu aronkamo aca akivamo yaba umugambi wowe kugira ngo yaba uri mu mugambwe iwe cyangwa abarundi bose bashobore gutahura icyo ari cyo umugambwe kugira ngo n'ejo n'ejo bundi bashobore kuzosigurira abandi Mm. hanyuma ngerageje mm-hmm. nca ku masonga mm. eh, kugira ngo duhe umurongo abandi eh, n'akanya karagiye ego eh, ko yoba yashinze umugambwe yoba yashinze ari uko yisunze ko amatora yegereje abashinga amateka cyangwa umukuru w'igihugu kugira ngo ashobore gusubira kuyitoza nk'uko yabigejeje mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yego murakoze cyane yari kingswe hica ahengamiye ku ngoro y'uwo bita amperere alexandre rogra yashoboye gusura kugura ubu no munsi haciye imyaka cumi n'itandatu yari yarugaho mukunze no kumbaza muti mbega ko bariko baratwara hariho ivyimviro vyiza bakuyemwo niteka muba munteye mubwiye yuko batwara bashobora gukuramo n'ivyimviro mm-hmm. nico gituma ngira nti eh, jewe gushika ubu no munsi kandi ndabivugira hero hogira umugambwe mbona yuko bijya bintu mvuga bariko barabikora nimwe bakubwira bati icara hariho chef ariko arasigura ibi n'ibi numa dukora ibyapanzwe bimeze uko aho rero je nta kibanza mba ndahafise yose yose muri iyo mirongo mm, nibaza ko nakubwiye kare canke ntiwabajije yose hariho amazina mugabo abo numva bashobora kuvuga niko vyabaye kandi ntawe ndavyagiriza burya umuntu y'ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo itanu abana b'u Burundi b'icyo gihe bashobora kuvuga bati twihweje bijya byiyumvira Francis yavuze ingene igihugu gishobora gutunganywa turipfuza yuko twobandanye tubikorerako ibyo rero rizo bariteka kuba turi kumwe uno munsi turi ko turabyiyumvira hakiri kare abazobaho mu myaka ijana tukaba twiyumvira ingene bazobaho icyo rero nicyo gikorwa cyo nyamukuru mfise nayo ubundi amatora eh, ubu no munsi ntashobora kuba ihangiro kuri jewe yego mm. niyo ntashobora kubihangira hanyuma ariko araza n'iby'amatora tuzoyajamo nk'abandi bose mugabo umugambi nyamukuru nshaka ni uno munsi nkoresha ibigezweho yaba ibintu byose bishobora kuntuma nshikiriza amakuru muri iki gihugu nzobikoresha mm-hmm. nshobore kugaburira abarundi icyo nita ubwo buvukanye imvuga uko guca bugufi imvuga uko gushobora kuganira ibyo numva atawe nkomerekeje mu cyo no kwita eh, eh, non violence nshaka ko yego nshaka ko bibi umugenzo mu gihugu cyacu ndipfuza kurema muri kazoza kaza ka vuba abantu b'abanyapolitike hamwe abitwaza ingimba bazogira bati ntitubisubira kuva francis aziye biragoye kubisubira kubivuga abantu bumva kuko uno munsi tugeze ahantu umengo umuntu yitwaza inguvu umengo niwe yerekana ko ari we nawe bakwiye gutahura aho kuno kuno kubidutera n'isoni umengo dufata ko ari ibyo ahubwo twategeza kugirako si byiza rero nshaka yuko inyigisho nzogenda ndatanga muri kazoza zituma umurongozi w'iteka umurongozi mwiza yabavuye avuye mu mugambwe CNDD yaba avuye muri sene yabavuye hariho hose aza yumva yuko icaje kuduhereza ari uguca bugufi ari ukudutahuza na cyane cyane kugira ubwenge butwereka ingene amashuri yacu yokora ingene ibitaro byacu byokora ingene umwimbu wacu ushobora kutugaburira twese maze tukawushora no hanze n'ibyo n'ibyo ntahura mm. si umuntu aza kutubwira ngo twarigeze gukomereka ngo twarababaye turakeneye n'iby'amavakisa yo gutuma tudasubira mu byo twaciyemo turakeneye kwikingira kugira ngo dusubire mu byo twabayemo mugabe igihugu cacu abana bacu dukeneye kubereka kure haza hatuma n'ibyo twabayemo badashobora kubigwamo kuko abasangiye ubusa bitana ibisambu mm. ejo abana bacu ntibabandanye basonza kizoba ikindi cyitwazo cyo gusubira gusubira kurwana ibibazo bya Kingsley birahetse birahetse cyane ndibaza n'ibyo biciye binafatana n'akanya ko dusigaje umunota umwe reka rero ndabashimire francis mwakoze kwita ubutumire bwacu murakoze cyane ni n'iteka rihambaye iradiyo isanganiro canke mwebwe muba mu mahanga uno musi muri hano mu karuhuko ibyo bita amavakansi mu burundi Eh, ngwi banki BHB irabahaye ikaze mu nama mutumiwemo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya munani zero ni mwebwe musanzwe mu hanze babita ba diaspora canke mukora hanze ngo izobera ku nyubakwa nkuru ya BHB eh, ku kwa nkuru hani bujumbura kuva isaha cumi bw'ibyuma kuri micro ya rimeda niyo nkuru mbana ndabifuriza umwaka mwiza wa bibiri na mirongo ibiri na kane